cuando empiezas a bailar. No es justo, no es justo. Y lo noté en tu mirar. Te gusto, te gusto. Sonando esta canción y lloviéndote. Si te acercas a mí, no pares. Y si te digo estar lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes. Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo sonando esta canción y lloviéndote Si te acercas a mí no pares. Y si te digo es tan lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes. Sin ti no existe la discoteca. Ya te he dado mucho y poco tú me das. De la fiesta en la pieza que falta. Si pa' la rico solo faltas tú, déjate llevar. Estás ansiosa, lo puedo notar. Todas tus ganas las puedo yo soy lo que a ti te falta y aquí solo faltas tú. de llevar, estás ansiosa, lo puedo notar. Todas tus ganas la puedo calmar. Si yo soy lo que a ti te falta y aquí solo faltas tú. Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo. Y lo noté tu mirar, me gustó Sonando esta canción y lloviéndote. Si te acercas a mí, no pares. Y si te digo, está tan lindo una y otra vez. Eso te gusta y lo sabes.